บุ๊กทูสามตรียตรียการทำความรู้จัก γνωρίζω γνωρίζω สวัสดีค่ะ γεια γεια สวัสดีค่ะ Καλημέρα. Καλημέρα. สบายดีไหมคะ Τι κάνεις? Τι κάνετε? Τι κάνεις? Τι κάνετε? คุณมาจากยุโรปใช่ไหมคะ Είστε από την Ευρώπη? Είστε από την Ευρώπη? คุณมาจากอเมริกาใช่ไหมคะ Είστε από την Αμερική. Είστε από την Αμερική. คุณมาจากเอเชีย ใช่ไหมคะ Είστε από την Ασία. Είστε από την Ασία. คุณพักอยู่โรงแรมอะไรคะ Σε ποιο ξενοδοχείο μένετε? Σε ποιο ξενοδοχείο μένετε? Πόσο καιρό είστε ήδη εδώ? Πόσο καιρό είστε ήδη εδώ? Πόσο θα μείνετε? Πόσο θα μείνετε? คุณชอบที่นี่ไหมคะ Σας αρέσει εδώ. Σας αρέσει εδώ. คุณมาพักผ่อนที่นี่ใช่ไหมคะ Κάνετε διακοπές εδώ. Κάνετε διακοπές εδώ. มาเยี่ยมดิฉันบ้างนะคะ Περιμένω επίσκεψή σας. Περιμένω επίσκεψή σας. κα. Ορίστε η διεύθυνσή μου. Ορίστε η διεύθυνσή μου. เราพบกันพรุ่งนี้ดีไหมคะ Θα τα πούμε αύριο. Θα τα πούμε αύριο. ขอโทษนะคะ พรุ่งนี้ดิฉันไม่ว่าง Λυπάμαι. Έχω ήδη κανονίσει κάτι. Λυπάμαι. Έχω ήδη κανονίσει κάτι. Λα ลาก่อนค่ะ Αντίο. Αντίο. ลาก่อนค่ะ Εις το επανειδήν. Εις το επανειδήν. แล้วพบกันนะคะ Τα ξαναλέμε. Τα ξαναλέμε.